Slavēts Kristus, rādījumā arī Latvijas klausītāji. Šodien baznīca lielajā ceturtdienā svin eharistijas un priesterības sakramenta iedibināšanu. Tādēļ piedāvājam jums noklausīties sarunu ar priesteri Andri Mariju Jerumani par viņa ceļu uz priesterību. Un paldies, ka atbalsti mūsu radiostaciju ar savu ziedojumu un ņem savu dalību Dievmātes misijā. Pra, pra, tribu. Ωστία προφρατρίβους Ωστία προφρατρίβους Ωστία Ωστία Ωστία προφρατρίβους Paldies, ka esat kopā ar mums un ar mūsu radioklausītāju. Un tad pirmais jautājums, ko es vēlos uzdot jums, vai jūs jau bērnībā sajūtāt šo aicinājumu uz priesterību, ka kungs jūs aicina? Jā, kas bija bērns, es vēlējos būt par priesteri. Cik gadi jums bija? Nu, kāda 5 gadu vecumā. Ļoti liela loma nospēlēja bīskaps Loskana klātbūtni, kas nemitīgi gāja apciemot latviešus, kas bija Luvens pilsētā. Un uh, ar savu klātbūtni viņš vienkārši savu liecību, savu svētumu, izstarojumu, viņš uh, bērniem izraisīja tādu vēlmi uh, kļūt tāpat kā viņš. Ja. Nozīmē, un tas uh, atbilst tam, kā, kā aicinājumi notiek. Ja. Kungs aicina vienmēr savu liecību. Un šeit bija spēcīga liecība. Protams, ir pārdabisks uh, Eh, aicinājums. Jā. Dievs ieliek sirdī un gaida no tevis, lai tu pateiktu jā. Un lai tas jābūt brīvs, jā. bet viņš tev aicina, viņš klauvē pie tavām durvīm. Un bieži vien mēs aiztaisam durvis cieta. Bet, eh, nu tā, skatoties atpakaļ, es varētu teikt, jā, kaut kur 5, 6. Nozīmē, tajos gados bija tāda vēlme, jā, es vēlos būt par priesteri. Es to saistu arī no cilvēcīgās puses ar tēlu, ar biskapu Sloskanu piemēru un ar arī citu priestru piemēru, kas nāca, piemēru, kas nāca mājās pie mums un, un izpildīja to pastorālo darbu. Eh, un ēda vakariņas ar mums un, un stāstīja, un tā tas draudzīgie eh, prie, priesteru liecība eh, iedvesmoja tajā bērnā, kas es biju, būt kā viņi, sekot Kristumu un, un īstenībā būt par priesteri. Ja? Nu, kurš tad e, no nu, mums tika manāk prātā, tāpēc tam spēlējāmies, jā, celebrējām visi, jā, nu viss. Un tā Šo kā par, es esmu. Nu, jā, tā mēs <laughs> bērni dzirdāt, tā dara, jā. tad bija, protams, tad bija jāiet kalpot misējām. Uh, bija tajā laikā, tad katru rīt bija jāceļās, jo tur bija viena, viena draudzes prāvis, kas vēlējās, lai, lai puiši nāktu un piekalpot misē. Ja? Un tas bija vēl pirms otrā Vatikāna koncila, kad nebija koncelebrācija. Tas nozīmē, es biju blakus kādam klosterim, kur bija kā desmit mūki. Katrs celebrēja misi, tas nozīmē, bija tāda lapiņa izdalīta svētdienā, un vajadzēja nākt uh, piekalpot svētajā misē. Nu, tas tāds, uh, tāds atmiņas, kas būtu saistītas ar, ar, ar bērnību, un ko es saistu ar liecību, kas ir bīskaps Loskanā. Jā, jo tas bija viens no jautājumiem, ko es jums gribēju nu, tieši arī vaicāt, zinot, ka jūsu ģimenei bija draudzība ar bīskapu, jā, Sloskānu, vai, nu, vai viņš kādā veidā ir ietekmējis jūsu aicinājumu, jā, un tad jūs jau arī pats atbildējāt šo jautājumu. Jā, es atbildēju tādā nozīmē, ka tas, ehm, ka viņš, eh, viņš daudzās ģimenēs gāja, viņš daudz latviešu ģimenes eh, apciemoja, bet ehm, šeit e, mūsu ģimenē divi priestri, divi kļūpa priestri mums trim bērniem, kas bija, un mans brālis Paskals un es, e, un, un viens vecākais brālis, kas kļūpa pēc tam par pārstāvīgo diakonu. Tad tas ir, zināmā mērā, aicināt, tas ir saistīts ar to. Otrkārt, tas var būt saistīts, kādreiz kardināls Vaivots teica manam tēvam, nu tavs tēvs bija svēts, jo um, mans tētis uzauga lēnās un tur kalpoja vaivots, priestris vaivots, kā nākošais kardināls. Un uh, mans vecvectēvs bija Pēters Jerumanis, un viņš bija, viņam, viņš bija pērminders, kā saka, viņš bija uh, draudz vecākais, un viņš ar, ar zirgu izvadāja vienmēr priesteri. Un uh, viņš teica, ja ir viens svēts tur, tajā vidē tas ir tavs vectēvs. Un uh, viņš ir tas, kas būs arī izlūdzis par to, uh, eh, to tos aicinājumus uz ģimeni. Tas ir tāds ārkārtīgi pārdoms. Uh, izraisa daudz pārdomas. Nu, tas nozīmē, ka mēs esam visi saistīti. Jā. Tā svētā komunija, kas iet no paudzes uz paudzēm, un kad arī no debesīm ir tie, kas turpina lūgties. Jo, jo viņš gribēja, lai mans tētis kļūtu par priesteri. Ja? Mm -hmm. Bet, protams, viņš, tas, tas nebija viņa aicinājums nebija viņa aicinājums, un, un, bet, bet mani vecāki neiespaidoja tādā ziņā, ka viņi jau nekad neteica, tev jābūt par priesteri, vai tu gribi būt par priesteri nekādā ziņā. Tas tā pamazām, tas aicinājums uzauga, izauga mūsos, un, un vecāki, protams, ne, nepretojās ja, tam, ka tieši otrādi gribēja, lai mēs mīlam baznīcu, lai mēs mīlam Dievu un, un, un bija kristīga ģimene. Un tā atmosfēra bija tieši tā, kā, kā kādreiz pāvests teica um, Jānis Pāvils II un ar Benedikts, kad pirmais seminārs jau ir ģimene. Mm -hmm. Tad aicinājums uzauga ģimenei ir pirmais seminārs, bet tā arī pirmā baznīca, kas to saka. Bet jūs arī ģimenē kopā lūdzāties, jo es Jā. saprotu, jūs nākat no ticīgas ģimenes. Jā, es nāku no ticīgas ģimenes un iespaidoju ģimeni. Ģimene ir pirmā vieta, kur ar piedzimst aicinājums. Un vecākiem būtu jāapzinās to, ka viņi pirmie, kas nodod tālāk to ticību. Un ir ārkārtīgi liels eh, tāds, tāds pārdomas tieši par šīs dienas krīzi. Ja? Nav aicinājumi, tāpēc, ka nav kristīgas ģimenes. Un, un arī tāpēc, ka nav bērni. Un jo maz bērni, jo tad, eh, ma, maz, tas, ja, tas nozīmē, ka jau nav priesterus, jau jāveido no kaut kurienes. Ja, ja jau nav bērnu, tad jau skaidrs, ka nav priestara. Un arī Latvijā tagad uh, tik daudz ir izbraukuši, jaunas ģimenes izbraukuši, viņi, tiem, viņi tie, kuriem bija iespēja dot vienu bērnu baznīcē, ja tā mēs te runātu. Mūsu gadījumā mēs bijām trīs puiši, un ir skaidrs, ka eh, tā ir vide, kur arī uh, var uzplaukt viens aicinājums. Jā. Bet jūs visi trīs kalpojat Dievam. Un tad tas ir Divi priesteri un uh, brālis diekons pats stāvīgais. Tas ir noslēpums, tāpēc es to saistu ar, ar, ar bīskaps Latskānu lūkšanu. Nav jau neiespējams, kad arī viņš lūdzās, jā. lai, um, uh, lai būtu par, par priesteri, jā. un arī es tā saku, arī no debesīm. Tā saistība, kas ar debesīm un zemi, ir daudz tuvāk nekā mēs domājam. Tas ir tāds iespējas. Tad, protams, ir skolotāji, kas, kas zināmu lomu spēlēja. Skolotājs bija katoļu skolā. Un, eh, Bet tā nebija latvieša? Nē, tā bija eh, tā vietējā franču skola Ruvens pilsētā. Un man paliek prātā divi piemēri, kas eh, arī varēja veicināt šo aicinājumu. Tas bija Maksimilians Kolbe – Un es tā domāju, bet es taču nevarēju tā atdot savu dzīvību pa pāriem. Ja mēs jau zinām to stāstu, ja viņš mirst, mm -hmm. viņš atdod savu dzīvi uh, citu ebereju vietā, kuram bija jābūt nošaut, kur, kur, vai, kur vajadzēja nošaut. Un viņš vienkārši uh, pateica, nē, es iešu viņu vietā. Un, un tas uh, kapteinis, vācu kapteinis nesaprot, ja, kāpēc, bet viņš pieņem to, to, ka viņš atdod savu dzīvi. Tas iespaidoja, ja. Mm Un, un tas skolotājs, eh, reliģijas skolotājs mūs mācīja ar, ar caur svēto piemēru. Otrais svētais bija mm, viens eh, svēts cilvēks, kas dzīvoja Ljubljanas pilsētā un kuru mūs veda eh, nemitīgi uz kapu. Nozīmē, pa, reliģijas pasniedzēja, pasniedzēja veda mūs uz, uz to kapu lūgties, jo tas bija tēvs Damians. Un tas, kas, viņš, kas bija tēvs Damians, viņš tika pasludināts par svētīgu, uh, Un es domāju, tā ir par svētu. Tā pašlaik, kas viņš ir, viņš ied, ied, iedvesmoja arī māti Terēzi no Kalkutas. Viņš bija veļu priesteris, kurš brīvprātīgi aizgāja dzīvot ar spitālīgiem. Bija tas laikmets pirms 200 gadiem, kad visus pasaules spitālīgos vai no rietumu pasaules spitālīgos uz vienas salas atstāja. Jā, mhm. Uh -huh. Un e, viņš tad teica, bet viņam taču ir vajadzīgi ir priestera e, sakramenti, viņam eharistī vajadzīgi un tā. Un tur viņš aizgāja dzīvot un arī nomir pēc cik un tik gadiem. Uh, Mhm. Eh, un, un, bet viņš tad tika atvests atpakaļ, un tur baznīcā eh, bija tas eh, kaps jau sagatavots, jo visi cilvēki zināja, ka viņš kādu dienu būs par svētu. Un, un lūdzās, un mums kā, kā bērnam tas bija tas otrais piemērs, kas man personīgi ļoti iespaidoja. Un, un tad, kad, kad vajadzēja arī izvēlēties, un tad, kad vajadzēja arī pateikt, ka, ka Dievs ir, kad, kad uznāk pusaudzu uh, puša, pusaudzu krīze vai pārdomas, un tā tad es atgriežos vienmēr pie, šie, pie, pie, šī, pie šiem diviem cilvēkiem. Ja. Protams, ieskaitot biskaps Loskānu. Tad biskaps Loskāns nospēlēja lomu, bija divi svētie, tēvs, tēvs tātad Maksimiljāns Kolbe un tēvs Damjāns, un tad vecāki, kā es teicu, un tā vide, kas bija uh, tiešām, un, protams, tas aicinājums ir pārdabisks, un to mēs uh, Mēs neizvēlamies, tas, tas ir, ir Dieva dāvana, kur var piekrist un nepiekrist. Bet jums tomēr pirmā izglītība, jūs esat ārsts, nu, jūs esat studējis medicīnu, jā? Jā, nu tāpēc, kad, eh, tad, kad nāk eh, pusaudzu vecums, tad pārdomā par, eh, par, par iespēju – kāds būs tas aicinājums, ko tu darīsi savā dzīvē, nu, tad tu vienkārši, tu, tu vienkārši uh, aizver tās durvis ciet, ja tu noslēpies. Tu saki, nē, neatstā man mierā, kungs. Un, uh, eh, man ah, gribējās tā. Nu jā, nu atstā man mierā, nu nē, nē. Un tas bija tāds, tu, tu jūti to sevī, ka tas jau ir, tu brīvprātīgi, tev mhm. jāpiegrib, bet atstā man mierā un, un uh, Un, un, un tas, tas kalpojums, tas aicinājums īstenībā arī palīdzēt cilvēkiem, tas man vislabāk uh, likās, ka to es varēju darīt kā ārsts. Ja. Bet uh, tad, kad uh, nobeidzot ārstu studijas, es sapratu, ka īstenībā kaut kas vairāk ir vajadzīgs cilvēkiem, un kad ir cilvēkiem slāps pēc, pēc bezgalīguma, pēc, pēc pārdabiskuma un arī slāpst pēc īstās izdziedināšanas, kad cilvēki ir slimi, ja, garīgi, iekšēji. Un kāpēc nē? Ja? Un kāpēc es, es taču varētu atdot savu dzīvību un kļūt par, par ārstu, garīgo ārstu? Jo, kā Kristus teica, es jau neesmu nācis priekš veseliem cilvēkiem, bet pēc slimajiem Lukas evaņģēļā. Kā Kristus sev raksturo, un tas nozīmē caur medicīnas eh, to aicinājumu, to ārstu studijām slimnīcā, es sapratu, ka īstenībā, uh, lai es būtu patiesi laimīgs, man vajadzētu atdot savu dzīvību pilnīgi Kristum, un kalpot, kalpot cilvēkiem citādā veidā. Tas ir tās slimnīcas, tie, tie gadi mācībās un sastapt slimniekus īstenībā palīdz atrast cilvēkam savu patieso aicinājumu. Tad jūs arī praktizējāt kā ārsts kādu laiciņu? Mums 18, 18 mēneši bija jāizdara, lai varētu diplomu iegūt. Un tas mm -hmm. ir mhm. vienīgais, jo es biju nolēmis jau 23 gadu vecumā. Tas ir bija piektā gada medicīnā. Es biju nolēmis, ka nē, es, eh, es tomēr atkāpšos Dievu priekšā. Mm -hmm. Un, un tad, tas pagrieziena punkts tad bija, nu, kad tas, jūs pateicāt Dievam, jā, es eh, kļūšu par priesteri. Pagrieziens, es, es vairs nevaru atcerēties. Nē, bija, bija viens, viens pagrieziens, bija spēcīgs arī. Es aizmirsu šeit, tas Jānis Pāvils II. Jānis Pāvils II ar savu piemēru vienkārši eh, iedvesmoja. Jā. Un pateica, baznīca ir tur. Baznīca ir ticama. Neskatoties uz visu, uz, uz visām šaubām, kas var būt, nē, tu paskaties uz Jānu Pāvilu otro, tu redzi, kā viņš tic, un kā viņš atdod savu dzīvi, ir atdevis savu dzīvību Kristumu, kāds eh, viņš ir Dievu kalps. Nē, es varu uzticēties tādai baznīcai. Un es arī vēlos būt tā, ka Jānis Pāvils II atdod savu dzīvību par, par baznīcu, lasot par viņu, un tas bija ļoti iespaidīgi, ja tāds pāvis, kas parādījās piepeši, kas teica nebaidieties, ja? un kas iedvesmo un, un e, uzdrošinās, un, un, un neskatoties uz to, kad ir grūti laiki, e, tā pārliecība, ka Kristus ir augšam cēlies, un kad, e, ka cerība ir uzvarēs. Un, un tad arī tas ir svētais, Nu, svēts cilvēks, tā viņa liecība bija arī izšķiroša e, tajā solī padoties Kristum, Kristus aicinājumu. Ja tas tieši jāspēr, un nebaidīties soli. sakot. Nu, jā, un nebaidīties un, un atklāt caur viņu um, īstenībā kristietības uh, būtību, visdziļāko būtību un ar baznīcas būtību. Un ka var mīlēt baznīcu, neskatoties uz to, ka viņi ir ievainoti, un ka baznīca ir svēta un grēcīga, bet viņa ir svēta pēc savas būtības. Un ticēt, ka, ka Dievs e, ir, ir, ir e, aicina visus uz svētumu. Un to valodu vajadzēja dzirdēt pusaudzim un, un, un arī tam jauneklim, kas es biju, dzirdot Jāņa Pāvila otro balsi, tas bija tāds apliecinājums. <clears throat> Jā, tu vari atdot tavu dzīvību. Atdot. Ņem manu dzīvi, kungs, un Eh, dari, ko tu gribi. Un tad sekoja ceļš uz semināru garīgo. Jā, sekoja ceļš uz Beļģijā. Jā, Beļģijā, jā. Tad uh, pamat izglītība universitātē, filozofija un tad pēc tam teoloģija. Tad, un tas bija tāds, uh, nu, tie pieci gadi seminārā pie universitātes semināra, un tas arī uh, pabeidzās ar, ar, ar, ar 23. jūnijā. Tad, 1985. gadā es tiku iesvētīts par priesteri Liežas katedrālē. Un uh, arī tā ne, nejauši bija tā, ka bija klāt arī bīskaps Zondāks un, un uh, Tekāns Onskulis, kas brauca arī caur Beļģiju un uh, kopā ar, ar priesteri Brūmani. Viņi piedalījās ar ja priesteri iesvētības dienā Tas man ļoti palika prātā, un tas man arī saistījās. Tur redzēju kādu zīmi, kas man saistīja ar Latviju. Kas bija jūsu pirmā draudzene, kur jūs kalpojāt? Pirmā draudzene bija nu, pie Liežas, tāda Emburgas pilsēta. Ja. Un, jā, tur es biju prāvests vienu gadu. Un tad pēc tā gada jā, es, es vienkārši bija tāds aicinājums, kas nāca no Latvijas. Bīskaps Nukšs e, bija kādreiz teicis manam tēvam, nu, kāpēc tavs dēls nevarētu braukt? E, ir jau e, peristroika un laiki vairs nav tādi, kādi viņi bijuši. Viņš taču var braukt, kalpot un pasniegt semināru. Seminārā mums vajadzīja pasniedzēju, un tā iesākās mans. Es pēc gada tad, tad es, es pabeidzu to kalpojumu draudzē, un es atbraucu šeit, uz Latviju. Um, es tā domāju, es atbraucu, jā, es ne, es esmu, es pārskatījos, es te vienkārši, es, es tiku tad, ne, es tikai aizsūtīts divus gadus studēt uz Romu, es iztaisīju morāla teoloģijā uh, eh, licensu, un tad atgriežoties, tad es kalpoju uh, draudzē. Un tad es, uh, tikai tad, jo pēc priestrības es tiku iesaukts karadienestā, jo Beļģijā bija jātais 13 mēneši, un tas bija pēdējais termins mm -hmm. pēc studijām. Tad vispirms es kalpoju kā priesteris, kā karakaplāns, un ar draudzes sprāvestas priekš tām ģimenēm, kas bija Vācijā. Mm -hmm. un, un tad vienkārši es neka, nebiju domājis vairs par tiem gadiem. Un tā kā man divas draudzes bija, es teiktu, vispār pirmā draudze bija karakaplāns un ar eh, karavīru ģimenēm, un tad otrā draudze bija Liežā. Un tāpēc tam es, at, es atbraucu uz Latviju un kalpoju šeit Latvijā, kas kā divus gadus kā kā pasniedzējs un tad pēdējos trīs gadus kā semināra rektors. Vai jūs varat pateikt par kādiem izaicinājumiem, ar kuriem jūs esat saskāries priestrībā, nu, droši vien pastorāla kalpojumā? Nu, nu, izaicinājumi, vispirms es arī personīgais izaicinājums ir kļūt par svētu, ja, ja tā dāvana, ko Dievs tev iedod, tev vajag, tev vajag adekvāti viņu dzīvot, harmonizēt sev visu eh, savu personību ar to, kas tu esi, ja. Ehm, augt svētumā. Un tas, tas izaicinājums. Eh, Kā ir? Ko nozīmē augt svētumā? Tas man padoties viņa žēlastībai, ja? lai notiek tava griba katru dienu, eh, kļūst par eharistisku personu. Eh, tas nozīmē, jo, jo priestrība viņa saistīta ar eharistiju. Viņa saistīta ar, ar, ar, ar to, ka Kristus atdeva savu dzīvību pilnībā. Un tad, kad priesteris saka Kristus vārdā, lūk, šī mana miesa, šī ir mana asins, Tu jāsaprot un tur jādzīvo to, kad lūk, tava būtība, tavas domas, tavas sirds, tavas skaistlības, to, ko tu vēlies īstenībā, tas ir atdots priekš jums. Bet, lai to dzīvo, tai cīņa arī padoties. Un, un, un tas arī ir eh, jānomirst savam ego eh, un, eh, un, un būt gatavam ieiet šī eharistiskā formā. Tas nozīmē, uh, atdod savu dzīvi. Labais ganis, viņš atdod savu dzīvi. Eh, Jānis Pablis II, kad viņš uzraksta encikliku par priesterību, eh, viņu ir nosaucis par ganus, es jums došu, ja? Es jums došu ganus, tas ir Jeremija, ņemt, izņemts no Jeremija vārdiem, kur Dievs saka, es jums došu ganus pēc manas sirds. Lai kļūtu par ganu, tad jākļūt, un Kristus sev jaunā derībā eh, ir tas, kas īsteno šo uh, ja, jauno gana aicinājumu. Ja, un, un man vislabāk e, priesteru nosaukums ir, ir gans. Ja. Ne mācītājs, ne priesteris, bet mm -hmm. gans. Un Jānis Pāvils II tieši to arī izceļ. Viņš ir gans, bet lai kļūst par ganu, uh, ir gans atdot savu dzīvību. Ja. Saka Kristus Jāņa evaņģēlijā. Viņš nemūk prom. Bet uh, Un te, te nāk prātā biskupa Sloskā nostijā profrātības upurs Es tieši gribēju teikt upurs par brāņiem. Tā ir jā. prīsterības būtība, jā. tā ir eharistiskā forma. Tas ir uh, saprast, ka tu vai sev nepiet. Un tur ir tā cīņa, ka es teicu, vispār pirmais izaicinājums ir tieši tas. Ka, jo, jo, jo mums ir jāsaprot, un, un es saprotu, kad uh, tā, tā evaņģeliskā pārliecība – kas varētu pievest citus pie Kristus, iziet no tā, kas tu esi. Un ka tā pretrunas, kas ir mūsos, tās vienkārši var attālināt cilvēkus no paša Dieva. Uh, redziet, uh, paskatieties uz priesteri, ja, tas, tas ir uh, īstenībā viņš tajā brīdī, tas, kas tas, kas man vislaik, visvairāk bija izaicinājums, tas bija, es biju ļoti iespaidots no svētārsas prāvas. Mm -hmm. Jo, jo semināra laikā mūsu semināra rektors audzināja tādā garā, protams, adekvāti piemēroti mūsu laikmetām, bet priesterības būtība, priesterības būtība bija tā, ka viņa, kad brie, e, draudzes prāvesta būtība ir saistīta ar svētā arstas prāvesta piemēru. Un, mm, Tad, kad svētais ar eh, prāvests saka, ka priesterība tā ir sirds mīlestība, un eh, kad tieši tas eh, svētā arsas piemērs ir, ir iedvesmojis arī to, to tieksmi augt svētumā. Redzot viņu, es sapratu, ka man ir jāaug. Un tā cīņa līdz tā cīņas, tas sauc par cīņu, ja, lai būtu brīvs, pilnīgi kā Kristus, katru dienu, un lai izpildītu to gribu, tā ir cīņa, kas turpinās, turpināsies līdz dzīve beig, dzīves beigām. Lai būtu tiešām par eharistisku cilvēku, un ne, eh, es neesmu priesties priekš sevis, es neesmu priesties tāpēc, ka tas man patīk, bet es esmu priesties tāpēc, ka tas patīk Dievam. Es gribu viņam patikt, un es gribu patikt tiem cilvēkiem, kuri Eh, redz debesis caur manīm. Eh, tad, kad Arsas ehm, prāvests ehm, atbrauca to mazo pilsētiņu, kur, eh, kur 20 gadus vairs nebija priesteru pēc Franču revolūcijas, tad viņš prasa ceļu, viņš bija nozīmēts uz to draudzi, mm. viņš, un viņš prasa kādam mazam ganam, kur tad ir tā Arsas pils mazā sāģa, uh, Un eh, viņš viņam pasaka, tur, tur. Un tad tas ārstas prāves saka, tu man parādīji ārstu, es tev parādīšu eh, ceļu uz debesīm. Ja. Un eh, tad mums ir jāsaprot, ka priesteris viņš parāda ceļu uz debesīm. Un tad viss pārējais, viss tas tā jaunā forma, dzīvošanas veids, tas tā atvērtība, ir tikai iespējama, ja tu esi Kristus draugs. Ja. Un tā draudzība ir iespēja tikai tad, ja tu dzīvo Kristus tuvību savā dzīvē. Un šeit ir tas otrais aspekts, ka tas svētums nav saistīts ar tavu spēku. Tas nenotiek caur tavu, savu spēku, tas ir padoties viņa žēlastībai, caur tuvību, jo tu tiec pievilkts. Un šeit ir tas lūkšanas noslēpums, kas izdara tā, ka tu nemācies tikai, tu nezini tikai, tu smuki nerunā par Kristu, uh, bet tu īstenībā esi, tu, tu, tu esi aicināts iepazīties ar viņu katru dienu. Vai atgriezties atpakaļ pie viņa, un tad tu saki, jā, bet es taču biju attālinājies. Es runāju smuki par tevu, bet par tevi, un, un es biju attālinājies. Jā. Arī to, ko es vēlējos, un es biju kompromisus eh, pieļāvis, bet, bet eh, es atgriežos pie tevis vienmēr atpakaļ, un tad es saprotu, un tad es varu pārvērtēt. Un tas ceļš, viņš ir pakāpenisks, uh, Tur ir tāds beļģu priesties arī svēts, svētīgs viņš. Viņam bija tāda grāmata, ja tas bija 30. gados, viņš, viņš uzskatīja, ka priesterība tas, tas ir tas uh, smagais kāpums, ja? Golgotas kāpums, tu kāpa Kristu uz Golgotu, ja? Un, uh, un es domāju, ka tas priesteru dzīvē, tas būs līdz mūža beigām. Tu saproti, ka to Kristu iesi šo ceļu. Nāk prātā otrais, vai būs semināra laikā, kā es teicu, Jānis Pāvils II man iedvesmoja, tad Arsas prāvests, bet tad arī iedvesmoja eh, divi, divi, divas personas, es teiktu, divas, viens svēts tēvs Pīs, bija, eh, kas arī priestrību eh, ļoti dziļi dzīvoja, kā, kas arī izprata sakramenta, grēksūdu sakramentu dziļumu un arī eharistijas svinēšanu, arī eh, bija tāds eh, punkts, eh, kas manā dzīvē palīdzēja īstenot ar to aicinājumu, un pie kura es bieži vien atgriežos. Tādā garīgā nozīmē, un arī ļauj sev iedvesmot. Un trešais ir mazā Terēza no bērna Jēzus, kas ar, ar savu garīgumu, ko īsti nesaprata tādā, bet tie, kas audzināja mūs, Eh, vienmēr pateica tā, viņa ir, pate, viņa ir patiesa garīga skolotāja, kā mums jābūt uh, uzticībā, paļāvībā un, un parāda, ka kristietība tā ir mīlestības reliģija. Un kad, kad mums ir jābūt um, uh, mīlestības apustuļiem, ja viņa var pateikt, es būšu, kad es esmu atradis man aicinājumu, mans aicinājums ir būt mīlestība, nu kā tad priesteris nebūs mīlestības priesteris?

Šie piemēri ir tie, kas ir tātad palīdzējuši īsten, īstenot arī to, to, to vēlmi un atgriezties vienmēr atpakaļ un atrast vienmēr spēku būt uzticīgam, jo ir skaidrs, ka tas ir kāpt uz augšu Kristu. <laughs> Ir bijis kāds brīdis, ir. jā, kad gādinājums ir, nu, tev šaubas ir, bet vai tu esi cienīgs, jā, varbūt, tev, varbūt tu pārskatījies, eh, protams, tas uznāk, un tas tu esi nogurs, visādās, nu, visādās nozīmēs. Protams, ir ceļi, ka tu vienu brīdi uznāk, nu, paskatīsimies varbūt atpakaļ uz Ēģipti. Nu, varbūt, varbūt būt tomēr, bet, eh, bet es nenožēloju nevienu brīdi, un es domāju, vīns kļūst ar vien labāks mhm. eh, ar, ar, ar laiku. Un, eh, ja būtu no jauna jāatsāk tā, es tā arī no jauna ar to izdarītu izvēli. Un labāk tu izdarītu. Tagad tā dzīve māca, kur, kur pārskatās, kur, kas bija jādara labāk. Un, bet eh, pagātnes vienmēr atstāja Dieva žālsirdībai un nākotni eh, Dieva gādībai. Bet, eh, un, un tā ir tā uzticība, kas ir arī kristumu un arī baznīcai. Nevar būt priestris, ja tu nemīli baznīcu. Ja? Kā Terēza no Aviles jau to saka, baznīca mana mīlestība. Ja? <clears throat> Un, un, eh, jā, mēs mīlam baznīcu, un, un, un priesteris, viņš nav priesteris priekš tikai viens pats, ja? viņš ir priesteris kopā ar visu baznīcu. Ar visu baznīcu, kas nāk no tradīcijas, bet ar baznīcu, kas ir šodien, baznīcu, kas ir atvērta nākotnē. Un, un tāpēc, eh, ka Kristus ir solījis, ka viņš nepametīs baznīcu, ja, tad eh, mēs nedrīkstam būt izmisumā, nesēji, bet cerības nesēji. Un priesteris ir arī šī laikmeta cerības e, e, spēcīgākais liecinieks. Tad, kad mēs dzīvojam grūtus laikus, tādi vienmēr ir bijuši. Un atgriežoties pie Latvijas, nu, nu, taču bijuši tādi priesteri vēsturē, tādi priesteri šeit, arī padomu savienības laikā, cik daudz priesteri nav tikuši nogalināti, litāunieks, un cik daudz ir cie, cienīgi kalpojuši, kā tēvs pentjuši vai Broņislavs Valpīters, vai uh, eh, Biskaps Loskāns, un vēl tik daudz vārdus, ko es aizmirsu un nezinu. Un tad, kad lasām dzīves un liecības, uh, tad mēs saprotam, ka katrs no viņiem ir arī piemērs un var iedvesmot mūs. Pamatā, tad, eh, ja es tā skatos atpakaļ, tas ir, tā ir Dieva mīlestība, ja, kas, uh, tā ir lielākā Dieva mīlestība, kas, kas pievēlk tevi, ka neskatoties uz visiem pāriem kārdinājumiem, kārdinājumiem, uh, tu, tu vienbrīd saki, jā, priekš šī es būšu brīvs, priekš šīs mīlestības. Tas nenoliedz, kad ir cilvēcīgās puses, tas nenoliedz, kad ir nogurim, tas ir nenoliedz, kad vajag cīnīties. Bet, eh, bet citu piemēru, citu priesteru piemēru, citu svēto piemēru un citu lūkšanas piemēru. Mēs debesīs eh, sapratīsim, ka mēs esam, pali, mēs esam kļuvuši par priesteri, ka mēs esam palikuši par priesteriem – un izturējuši visus grūtos brīdus tikai tad, kad mēs redzēsim, ka tik daudzi debesīs lūgušies par mums. Un kādreiz, kad es kalpoju uh, kā kara kapelāns un arī draugs bija, tad tas viens tāds vecs priesteris, viņš teica, tu zini, es jau sen būtu aizgājis no priesterības, ja man vecāki debesīs nelūgtos par mani. Un es domāju, ka tā svētā sadraudzība, kas starp debesi un zemi padara to, ka priesteris nekad nav viens. Ja? Man nāk prātā arī, ka seminārā būdams mums bija tāds rekolekcijas ar tēvu uh, Danielu Lanšu, kas pazīstams franču Jā. priesteris. Un viņš teica, mēs, es jau nekad neesmu viens, es vienmēr, kad es ceļoju, es, es ar saviem svētiem, man ir ikonas un es viņus izlieku ap mani. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs izliktu tos cilvēkus, kas mums ir pa piemēru, kas mums ir debesu draugi. Un tad mēs neesam vien, viens. Un, un tad mēs uh, Eh, esam kā Kristus. Protams, tas ir ideāls skatījums. Eh, mēs eh, idealizēt ne, nenozīmē, jo tas, kas tēlos eņģeli, tad viņš arī viņš var būt par velnu. Jābūt realistam tāds, kā Jānis Pāvils II mums to lika priekšā. Ļoti līdzsvarots. Tad, kas skatās, kā viņš kļūst par priesteri, kā viņš dzīvo šo priestrību, līdzsvarots ar divām kājām uz zemes mm -hmm. un, un ar sirdi debesīs un ar prātu, kas uh, spēj atbildēt uz intelektuāliem izaicinājumiem. Jūs runājat par izaicinājumiem, jā, tas izaicinājums uz svētumu, kas tiec personīgais svētums, jo es apzinos, kad, kad liecība, ko mēs varam dot, var arī eh, do, eh, nobremzēt vai, vai vienkārši veicināt uh, evanģelizāciju. Un, protams, ir laik, izaicinājums ir mūsu laikmets, kurā mēs dzīvojam. Mēs tā, tā ir sekularizācija, kurā mēs dzīvojam. Uh, šodien eh, būt par priesteri, tas nozīmē, eh, tas nav eh, tāds ieguvums so, no sociālā viedokļa. Tieši otrādi, tu netiksi cienīts, tev neviens neprasīs, tev tieši otrkārt aprunās, <clears throat> bet, bet tur jāsaprot, ka tā ir arī varbūt Kristus, Kristus tāda izvēle. Ja priesteris grib nokāpt no krusta, tad viņš, tad viņš pazūd. Jā. Bet, ja priesteris eh, kāp ar Kristu pie krusta eh, un tiek piesīsts ar viņu krustā, tad viņš ir pareizā vietā. Jo pārējais tas ir, eh, tad mums jāklausās uz, uz, uz tiem pārmetumiem, ko Jēzus saka Pēterim. Sātans, sātana atkāpies, tur nākā sātans. Jā. Nē, tas uz, uz, uz Jeruzālēm. Protams, loģiski. Un, un, un tā eharistiskā forma nozīmē ieiet tajā atdevē, es atdodu, kungs, manu dzīvi par tevi. Un, un tad, kad uznāk kārdinājums kaut kāda, kādreiz dzīvē, nu, nē, nu tas par augstu, tur es apsēdīšos kādu brīdi, atpūtīšos, tad vajag padomāt, bet cik daudz cilvēki, pateicoties tev, iet uz priekšu, un tu nedrīkst apstāties, jo, jo viņi gaida. Mm -hmm un viņi gaida, un, un tu nevari, tu esi, de, ce, tu esi ceļvedis, tu esi tur rādi debesis, un tev jā, līdz galam jāiet. Tev jāiekrīt zemē. Jā, tad uh, par jūsu priesterības uh, vadmato, jo... Jā, ja man, ja man priester uz, tām, uz to bildīti, ko es izvēlējos, es, es tādu frāzi no svētiem rakstiem izvēlējos, uh, Tā bija ļoti nozīmīga frāze, ka viešu draug, grauds neiekrīt zemē, viņš nenes augļus. Un kāds priestes savā laikā man teica, zini, to, ko tu izvēlies tajā brīdī, tas nozīmēs visu tavu dzīvi. Bet, skatoties 40 gadu priestrības atpakaļ ceļu, ja, tad es tā skatos, patiešām e, ir bijis jāiekrīt zemē. Daudzās vietās, daudzās vietās, vietās vai tas būtu universitātes kalpojums, 28 gadus universitātē, vai tas būtu arī 30 gadus draudzes dzīvē, vai, vai diocēzē, vai šeit Latvijā, vai tas būtu Beļģijā, bija jāiekrīt zemē. Un jānomirst, lai nest augļus, lai citi dzīvotu. Un tas lielākais ir prieks, ka citi dzīvo un redzēt augļus. Un, bet nevienmēr augļus, ko tu uzreiz redzi, Pēteris, ne Pēteris, bet apustulis Pāvils saka, uh, augļi tev pat uh, Tev, nē, tev nav jādod tavu dzīvību tikai Kristum, bet tev jādod arī augļus Dievam. Tas nozīmē, ka tu pat neredz tavu auglību. Un, un tā ir tā kenoze, ja, tā iztuksošana, kas, eh, kas ir saistīta ar priestarību. Kur Filipiešu vēstulē Jēzus eh, tiek aprakstīts kā tas, kas ir iztukšojis sevi, un tā, tā pilnīgā atdeve, tā ir priestarība augstākās mīlestības dēļ, jo viņš tā mīlēja, ka Kristus, Jānis saka, viņš tā mīlēja pasauli, ka viņš atdeva savu dēlu. Un šajā mīlestībā tu ar savu, ar savu jā, tu ieeji tajā pilnīgā atdeve, tā ir priestrība. Tāpēc ārstas prāvēs tam ir taisnība, ka viņš saka priestrība, tā ir sirds mīlestība. Un, ja tu domās par sevi, tad tu nekļūsi par priestri. Ja tu tad tu apstāsies, vai tad tu padosies sātanam, jo šeit ir vēl viena cita kauja, viena cits, cits līmenis. Tu vairs uz prāvest savā dzīvē ar piedzīvoto cīņas starp sātanu un, un svētumu. Tas cīņas starp debesīm un zemi, un priestrība ir tieši saistīta ar šo, ar šo cīņu. Man ļoti patīk uh, tā, tā filma, filma The, The Passion, ja, Kristu, kas ir ļoti brutāli attēlots Kristus ciešanas, mm -hmm. ja, no Gibsona. Yeah. Uh, ne, man tās ciešanas varbūt tur pārspīlēts, parādīts ir, bet viņam ir savu teoloģisku nozīme. Bet kas tur ļoti patīk, dievmātas klātbūtne Kristum nemitīgi visajās tajos, tajās, tajās uh, galvenās dzīves uh, brīžos, arī uz Golgātu ejot, bet ar sātans aizmugurē, kas no paša yeah. sākuma – Un ar tas prāvis dzīvē to mēs ļoti labi redzam. Un kādreiz, eh, kādreiz eh, tēvs Pīs teica, ar pasauli jau sātans nenodarbojas, jo pasauli jau pieder. Viņš nodarbojās ar, ar, ar klosteru mūķiem, mūkiem, un ar semināristiem un ar priestriem. Jo tie ir tie, kas viņu apdraud visvairāk. Ja mēs to skatāmies tādā konfliktā starp debesīm un zemi, tad jau vajag virsnieku skārtiem. Ja? Mhm. Un tad tieši tāpēc, tieši tāpēc arī priesteris, īpaši priesteris un bīskapi un arī pāvesti tiek, tiek, tiek iesaistīti šajā cīņā. Un tā cīņa viņa notiek arī, un tur var e, pret ļauno garu, un tas notiek, un, un e, tie ieroči viņi tikai garīgi ir, ja? Un kā apustulis Pāvils saka, ticībā, cerībā un mīlestībā, tikai tad tu varēsi atbildēt. Bet ja tu to, ja tu negribi ņemt nopietni šo, šo galīgo aspektu. Tas nozīmē kopumā skatīties, mm -hmm. ka tā ir cīņas ar debesīm un zemi, un ka priesteris tur ir iesaistīts pret ļaunumu cīņā, eh, tad, un ka viņš piedalās tajā cīņā, tad mēs arī nevaram saprast, kāpēc arī eh, var būt tā, ka ja priesteri pakrīt, ka priesteri aiziet, jeb ka priesteri nogurs, jeb ka priesteri neuzauga. Mm -hmm. Jo kāds to nevēlās ir kāds terorists, ja, kā varētu teikt, garīgais terorists, kas, kas nemitīgi te uzbrūk. Un ja tu izēji no Dieva uh, patvēruma, izējot no viņa klātbūtnes, tu pakritīsi, ja, tu aiziesi. Un, un sātans būs uzvarējis. Par to es esmu pārliecināts. Un, bet tad uh, meklē, meklē patvērumu, jā. Ja Eh, paslēpies viņā, kā saka tēvs Marijas Egenijas no bērna Jēzus. Paslēpies viņā. Eh, un tu paslēpsies viņā, tad tu būsi pasargāts. Tavā patvērumā, jā, dievmāts patvērumā. Tad, bet ja tu, ja tu to cīņu neņemsi pa nopu, tu pat neaizsargāsies. Tas tā kā iet karā un mīnes būtu uz katra lauka un tu vienkārši smietos. Un tā mēs bieži vien arī kā priesteri mēs aizmirstam. Mēs uzvedamies šajā pasaulē it kā, it kā nebūtu īstā cīņa, ja? Tā garīgā cīņa. Mēs aizmirstam to, to, to garīgo cīņu. Un ja, ja to garīgo cīņu, tad tu vari visus tavus kārdinājumus vai visus tavus kļūdas pārlasīt paškritiski un saprast, tas tev bija jādara, tāpēc tu pārskaties, tas tev ir jādara un pazemīgi iet uz priekšu. Piecelties un iet tālāk. Jo tu skaties uh, uz tavu aicinājumu, bet kungs, tu taču man esi aicinājis. Es taču nevaru tavu mīlestību nodot. Paskaties uz tiem cilvēkiem, kas cer uz tevi. Ja tas jautājums, jā, kā, kā tu gribēti nomirt? Jā. Uzticīgs tavam aicinājumam un satikt kungu, ja vienkārši, vienkārši pateikt, nu kungs, es tev pametīšu, es aiziešu. Un šeit ir tas, tas būtiskais kārdinājums, ja, ko Sātans tikai gaida. Viņš gribētu nogurt. Arsus Prāvēs ļoti labi saka, ka viņš jau gaida no priestera, ka priesteris iekrīt izmisumā. Un tad, kad viens kāds, kas ir izmisumā, tad viņš, tad viņš ir uzvarējis. Un, un tas ir būtiski, mums ir jāsaprot, meklē Dieva klātbūtni. Pāvests Benedikts 16. pateica, mēs varam skaisti runāt, skaistas grāmatas rakstīt, uh, Mēs varam ļoti skaisti sprediķot, bet ja mēs neesam Kristus draugi, mēs, mēs neizpildām mūsu priesterību. Un nekādas auglības nebūs tām grāmatām un tiem sprediķiem. Mēs vienkārši tikai sēsim baznīcā bieži vien sašķeltību. Un tā augs par bābeli, bet ne par vasaras svētkiem kā Svētais Augustīns saka, vēsturē ir, ir jāskatās, kādā pilsētā tu dzīvo, ja? un, vai Bābelē, vai Vasaras svētku eh, pilsētā. Un, un, un, un žēl ir, ka mēs kā priestari sašķeļamies. Polarizācija, kas notiek starp vienu grupu, starp otru grupēm, jau paša, pašā baznīca sākumā. Skatāmies ar apustulu Pāvilu, kur viņš saka, daži ir no Pētera, daži no Pāvila, bet mēs esam no Kristus atgriezties pie Kristus palīdzēs arī relativizēt un polarizāciju, iz, veidot uh, to, to saskaņu ar priesteriem. Un nenonāk tā, jo sātans jau grib, lai mēs sašķelāmies. Un bieži vien ar, ar tādu labu nodomu, es taču aizstāvu labu ideju. Un tad mēs sašķelāmies. Un tad priestri sašķelās, tad draudzes sašķelās. Es tā domāju, jo vairāk tas nāk tas vecums, jo vairāk saprot, ka tā ir dievišķā drāma, drāma, kas notiek, kā teologs Francūs un Valtazārs teica, tā ir teodramātika, kas notiek. Un ja, tu, ja mēs neredzam priesteri tādā nozīmē, tad mēs nevaram saprast tēvu pīju, tad mēs nevaram saprast uh, mūsu uh, visos, visos svētus, par kuriem mēs runājam, uh, svētu vārstas prāvestu. Un šeit nekas ne, nenoveco. Tas nav pagātnes uh, novecojuši idejām. Ne, tur iet cauri vēsturi šī pamat, šī, šīs pamatprincipi. E, tev jākļūst par Kristus draugu, lai tu varētu ieiet viņa e, eharistiskā dzīvošanas formā, kas var piemēroties laikmetam, var būt izmaiņas. Mēs, e, tas nozīmē, mēs jau nedzīvojam baznīcā kā tādā muzejā. Svētais gars ir ļoti radošs. Viņš e, var piemēroties laikmetam un izgudrot jaunus, jaunus veidus, kā labāk dzīvot priesterību. Mēs redzam šodien, ka priesteri ir maz, kad ir vajadzīga kopienas, mēs redzam, ka ir vajadzīga kristīgās kopienas. Šodien mēs sakam, ka, ka pietrūkst aicinājumu, bet es gribētu teikt, tagad pēc tik daudz gadiem pietrūkst kristīgās kopienas. Es vienkārši nestu to priesteru Es biju prāvis 30 gadus, un es ļoti labi saprotu, kad, eh, kad viens pats priesties neko nevar izdarīt, ja nav uh, kopiena, pamatkopiena, kas, kur, kas būtu kāds kodols, kas nes to evanģelizāciju, un, un tur var priesteris mainīties, un var būt ārzemju priesteris, bet ir pamatkopiena. Bet, ja, ja ir klerikālisms, tad tā kopiena pazūd ar to brīdi, ka pazūd priesteris. Tas ir klerikālisms, bet sinodālā pieeja, ko Pāvis Francisks izceļ, bet kas iziet no otrā Vatikāna koncila idejas, ir tā, ka mēs esam komuniju, tā ir komunija, tā ir kopība. Un ja priesteris nav, ja priesteris ir aizgājis, tad, eh, tad kopiena nes tālāk to, kas ir. Mēs Dienvidu Koreju tika evanģelizēti tikai caur tādām kopienām. Priesteri atnāca pēc tam, nebija priesteri, kas evanģelizēja. Mums, mums tur jāapzinās, tad mums jā, mums trūks priesteri, bet mums trūka kopienas. Mums trūkst eh, pamatkopienas. Un jāskatās tālāk. Tas, tas ir projektsam, projekts, kas ir jābūt uz nākotni. Tas nozīmē, mēs nevaram runāt, ja mums nav kopienas, mums nav priestri, jā, bet mums nav kopienas, mums nav kodola. Tas nozīmē tādas kopienas, kas pamat, kas jūt, ka tā ir viņu baznīca. Jā. Tad jau nekad baznīca atrod naudu, tad es atsakos no svētceļuma, no kaut kāda brauciena, es atceļos no, no izklaidēm, es atradīšu vispirms naudu, lai tā baznīca būtu skaista bet tā ir mana māja. Kristus māja ir mana māja, bet kamēr es nejūtīšu baznīcu kā manu māju, bet tā ir priestru māja, man ir klerikālais modelis, par kuru prāves Francisks nemitīgi tieča, mūs aicina, eh, par, par kuru viņš runā, mūs aicina atēt, atteikties no tā, ka tur baznīca nav, nav nekāds nākotnes. Jo jābūt kalpojošam priestrim, jābūt kalpošajam, kalpojošam bīskapam. Un, un uh, Un tad, tad, tad būs aicinājumi. Jo tad tā draudzība nesīs to priesteri. Un īpaši tagad, kad nāk uh, ārzemju priesteri, viņiem vispirms ir vajadzīga kopiena. Jo tā kopiena pieskata, pavada, palīdz, uh, arī vientulībā palīdz. Uh, un redz, kad vajag atpūsties, un tā ir ģimene. Katoliskā formā, Romas katoliskā formā, celibāts ir tieši saistīts ar priesterību. Tā ir tāda izvēle, ko baznīca ir izdarījuši, kā to ir baznīcā. To. Tam ir sava nozīme, bet pie tā jāpiestrādā. Tāda nozīmē, ka nevar atstāt vienu pašu brīvu, tādu brīvu tādā nozīmē vienu pašu bez, bez atbalsta, un, un domādams, ka mēs esam eņģeļi, ka mums nav vajadzīgs kopienas, vai ka mēs varam dzīvot kā vientuļnieki visu savu mūžu. Mums ir vajadzīga draudzība, mums ir vajadzīga kopiena, mums ir vajadzīgi cilvēki, ir vajadzīga tā, un tā ir tā draudze. Tā ir, un draudze īstā nozīmē, kas ir vajadzīga. Bet tā draudze var pastāvēt no, no dažādām tādiem kodoļiem. Tādi, kas ir tālāk no baznīcas, tādi, kas ir tuvāk, un tad ir pavisam tas kodolis. Mm -hmm. Un, tu, un tas par to ir jārūpējas šodien. Tā ir man visdziļākā pārliecība, jo baznīca neizdzīvo šo krīzi. Ja ja par to mēs nerūpēsimies. Mēs, mēs nevaram tikai pateikt, mēs piepildīsim tos caurumus, paņemsim priesteres un tad būs viss. Nē, tie paši priesteri sabruks tajā tuksnesī, kurā viņi dzīvo, tieši sekularizētā pasaulē. Jo mēs redzam, ka tie priesteri, kas ir ārzemēs, nāk kalpot, kas viņam visvairāk pietrūks, tas ir tas kopienas. Un, un, un šeit ir, te, te ir jāskatās nākotnē un jāizpil, jāizdara to, ko baznīca mums liek priekšā. Un te ir zināma paklausībai jābūt baznīca. Tā paklausība, kas ir Kristus paklausība savam tēvam. Ja? Ko man šodien baznīca liek priekšā? Ko baznīca vēlējās, ko svētais gars vēlās priekšā uz baznīcas ar šodien? Arī otrā Vatikāna koncilā tika norādījumi doti gan bīskapiem, gan priesteriem, kā, kā atjaunot baznīcu. Un katrs pāvests savam laikmetam atnes kaut ko, un viņi nav pretrunā, viņi turpinājums. Eh, gan Pāvils Jānis Pāvils II eh, nav saprotams bez Pāvila VI vai Jāna 23. bet Benedikts nav saprotams bez Jāna Pāvila II. Un arī mūsu eh, Pāvils Francis, pat ja gāži to likt pretrunā, grib parādīt pretrunas, kas ir, ir turpinājums no Pāvesta Benedikta. Jo tu uzticies svētajam garam, un tu pasaki, ko svētais gars ir gribis, ir te, grib, grib teikt man caur pāvestu vai caur manu bīskapu vai caur priesteri – kas ir gans, kuram ir zināma harisma dota, neskatoties uz visām vājībām vai neskatoties uz rakstura īpašībām, bet šeit ir harisma, kas tiek dota. Un tad jāskatās pozitīvi uz to. Pat ja manam priesterim vai manam bīskapam ir tādi vai tādi ierobežojumi, tādi, tādi kādi bija Pēterim vai kādi bija apustulim Pāvilam. Mēs jau neesam eņģeļi, mēs esam cilvēki, mums ir mūsu raksturs, mums ir mūsu kultūra, mūsu audzināšana, un mēs nesam arī mūsu brūces. Mums arī nevajag idealizēt, tas nozīmē, tad, kad tas nozīmē, mēs, mēs, ka mēs tagad būtu eņģeļi. Priesteris ir ceļā uz svētumu un nes arī krustu. Savu krustu un viņš iet savu galgotu. Bet viņš nav viens. Jēzus bija tik laimīgs, kad viņam bija dievmāte blakus, kad bija Veronika, kad bija Sīmanis, kad bija Jānis, un ka viņi ir tie, kas viņam palīdzēja nest šo krustu. Kas ir tie svētie, kas jums palīdz, kuru aizbildniecību jūs lūdzat, kas ir tie debesu draugi? Svētais Jāzeps pēdējā laikā. Svētais Jāzeps, eh, eh, jā, svētais Jāzeps, ma, ma, mazā Terēza no bērna Jēzus. Tad jūs arī tā savā kalpošanā lūdzat viņa aizbildniecību. Jā, es sarunājos ar viņiem, kā ar draugiem. Un, eh, jā, svēti ir man palīdzējuši. Un es domāju, ka ir brīži, eh, ir, ir, mums ir, ir, ir doti tie svētie. Ja? Es veidā kāds man kāda karmeļu mūķene man teica kādreiz Beļģijā, bet viņi jau tevi izvēlās, tie svētie. Un, eh, un tad, protams, mums ir mūsu aizbildnis vārds, kas mums tiek dots. Ja? Man ir trīs vārdi, nu tad ir viņi draugi. Tad ir sargaņģēls ko nedrīkst aizmirst. Ja? Un, eh, un tad ir pārējie svētie, ko mēs atklājam pakāpeniski, ir dienas svētais. Un tad ir īpaši tādi, tādi, tādi izjūtam vienreiz kādu, vienu tādu, liekas kādreiz, ka viņš te uzsmaida. Tad arī ir mūsu vecāki, mūsu debesu svētie, mūsu ģimenes svētie, mūsu, kas ir debesīs, mūsu draugi, debesu draugi, es gribētu teikt, kas ir mūsu ģimene, mūsu vecāki, vecvecāki, krustmāte, krust, visi tie, Un, un um, tas palīdz dzīvot starp debesīm un zemi. Un šodien, tāpēc, ka pietrūkst tā, tas eskatoloģiskais skatījums, tad, tad arī priesterību uh, sapratīs kā tādu funkciju, kā tādu, un nevarēs saprast to noslēpumu, jo priesterība ir noslēpums. Tāpēc tas ir sakraments. Kas ir jūsu aizbildnis pie kristībām? un piestiprināšanas, ja runājam par svētību. Nē, tur uh, Beļģijā neko nemainīja. Aha, Es ne, nemainīju neko. Un, un Bet jūs esat Andris Marija. Marija jā. jā, tad, tad tāpēc, diomāts klātbūtne. Jā, diomāts klātbūtne. Tāpēc, ka bija viens bīskaps savā laikā Beļģijā, kas saucās Andrija Marija Šarī, tas bija arī bīskaps Brūmanim, ja, kas bija Beļģijā iesveitīts, un tas iespaidoja man māti, jā, un, un tas vārds. Un tajā laikā bija mode likt divus vārdus. Jā. Un bieži vien Mariju pielika klāt. Mm. Tad, eh, jā, bija Marija tā, tā. Bet, eh, bet jā, dievmāte, dievmāte ir tā, kas, eh, kas protams, pavada, gribētu teikt, eh, arī Jānis Pāvils II ar savu totus tūs lika pārdomāt par to. Es gribēju teikt, ja es aizmirsu runāt lielā svētā, kas ir klāta, tā ir dievmāte. Un, un, bet es ceru vēl ilgi dzīvot virs šīs zemes lai varētu augt un izpildīt labāk to, ko kungs gaida. Jo tas eh, lauks, debesu, tas darbu lauks ir tik liels. Un, eh, bet, lai notiek Dieva griba. Bet prieks ir dzīvot, prieks ir būt par priesteri, un ir skaisti cīnīties, un ir skaisti um, redzēt, ka, ka cilvēki gaida, ja viņiem runāt par debesīm un lai viņiem palīdzētu atklāt, eh, <clears throat> kāda ir pasaules jēga. Un kad īstenībā kristietība ar, ar kā mīlestības reliģija ir tā atslēga manai dzīvei, manai tukšai dzīvei, manām vēlmēm pēc, pēc patiesības un pēc, eh, pēc, eh, pēc laimes. Jā, Kristus ir alfa un omega, kā saka teologija. Viņš ir pēdējais, tāpēc ka viņš ir pirmais. Un viņš ir pēdējais, un viņš ir pēdējais, tāpēc ka viņš ir pirmais, un pirmais, tāpēc ka viņš ir pēdējais. Tas viss ir ticis radīts Kristu, un tad, tad ir viena saistība. Katrai radībai un katram cilvēkam, kristietis vai nekristietis, ir, ir zināmā mērā saistīts ar Kristu. Un tur ir mūsu optimisms, ne, es gribēju teikt, mūsu cerība, ka tas ir mūsu brālis jau Kristū, pat ja viņš to nezina. Un caur kristietības sakramentu tas tiek dots pilnībā. Bet nav neviens tāds, kas būtu pilnīgs svešinieks. Viņš ir mans brālis. Tas ir tur, kur Pāvis Francis mazliet izraisīja ar savu encikliku tādu neizpratni, kad viņš nosauca Tuti Fratelli. Ja? Mm -hmm. Tāpat kā Francisks no nu, Asīzes, Francis to kādreiz izcēla, bet tur ir savu jēgu, jo viss ir ticis radīts Kristu, kā prologā mēs to lasām Jāņa ievadā, Jāņa evaņģēļa ievadā. Un priesteris ir, ir ar, ar kristocentrisku uh, eh, izpratni, uh, Ja pazūd Kristus priestera dzīvē, nu pazūd visas. Ja nav Kristus, tad jau nav priesterības, jo viņš jau ir prie, vienīgais priesteris. Un tāpēc jau tas, ka daži ar otro Vatikānu koncilu, viņi nelietoja vairs vārdu priesteris, bet presbiteros lietoja. Presbiteris mums bija vecākie, lai mhm. parādītu, ka tikai viena priesterība ir, un Kristus priesterība, bet, bet mūsu priesterība ir saistīta ar Kristus priesterību. Levītu priesterība, tas nozīmē, uh, bija saistīta ar cilvēku priesterību, bet jaunā priesterība ar jaunā derība ir saistīta ar Melkisedeku. Tas ir no mūžības, tā ir mūžībā priesterība un tikai viens priesteris un Kristus. Bet lai to atšķirību um, par to var diskutēt, kādu labāko vārdu, es skatos Latvijā, ja sāks runāt par presbiteriem, neviens to nesaprot, ja? Pat arī tajā izdevumā, kas ir otrā Vatikāna koncilā, tur uh, tur ir, visi, tur ir vārds eh, presbiteri ielikts. Presbiteri, tas nozīmē eh, vecāki. Tie tā viņu sauca eh, jaunā derībā. Priesterus. Bet man traucē, ka sauc par priesteri un, un vienkārši par, tas ir jāsaprot, ko tas nozīmē. Un dažās valstīs tas ir tēvs, ja? bet arī Jēzus ir saka, jums nav citu tēvu, kā vien nesauciet nevienu par tēvu, bet te ir tas ar, tas vārds tēvs kaut ko nozīmē. Tad, kad mēs pirms dažām dienām svinējām Jāzepa dienu, un tur es pārlasīju pāvesta Franciska vēstuli ar, ar tēva sirdi, ja? ar, ar, jā. Un, un, un tad saprotam, ka priesteru sirds, tā ir kriestri, Kristus sirds, un Kristus sirds ir tēva sirds. Ja? Un, eh, un šī, šī mīlestība, un šī garīgais tēvs, kas ir priesteris, viņš, viņš uh, Viņš īstenībā dod dzīvību un palīdz cilvēkiem augt garīgi. Eh, vāciski tāds izteiciens zelzorgeri, eh, ja, viņi, viņi Šveicē arī priesterus vāciski nesauc par priesteriem, bet par zelzorgeriem, ja, Vācijā arī. Dvēseles. Dvēseles gan, ja, vai dvēseles aprūpēt, un tas ir tik skaisti. Tie jau nav pretrunā, tie dažreiz, eh, daži teologi liek vienu izceļu un pret otru. Mums kopumā jāskatās, ir simfonija – starp tiem izteicieniem, un kas liek, jo tas noslēpums ir tik liels, ka viens vārds nevar visu izteikt. Un tad kādreiz ir labi atcerēties, kad es esmu gans, kādreiz ir labi atcerēties, kad es esmu tēvs, kādreiz ir labi atcerēties, ka es esmu draugs, Kristus draugs, un kādreiz ir labi atcerēties, ka es esmu priesteris. Tādā nozīmē, kad es saistīts ar Kristus priesterību. Un eharistija ir, ir īstenībā centrā priestera dzīvēm ka padomājam, padomāsim, kad eh, bīskaps Loskāns darīja visu, lai arī slepeni varētu noturēt misiju Solovkos, ka mēs lasām eh, dienas grāmatā, kādā, kādā veidā viņi to misiju celebrēja, un kādreiz pat guloši bīskaps Loskāns celebrēja uz savu sirdi uh, uh, to, to svēto misiju, un nebija cits iespējas. Tas mums liek saprast, cik svētā priestris bez svētās misijas viņš pazūdīja viņš pazuda un, un vienkārši viņš attālinājās no sava pamata aicinājuma. Un es saprotu, ka uh, e, tas var notikties. Jo, tā, jo tā, tas hiperaktivisms, kas mūs apdraud visus, ka tu dzenies notikumiem, ka tie notikumi tev dzen, un ka tu aizmirst apstāties, ka tu aizmirst, ka tev jā, ka tu aizmirst kļūt par reāli Kristus draugam, ka tu aizmirsti to, kas tu esi, un tu aizmirsti ar tās zīmes, ja priesteru um, dienā, tad, kad mēs ceturtdienā atceramies uh, priesterības un eharistijas iestādīšanu, tur tiek atgādināt eļļas un rokas, ja, kas tika uzlikts priesterim. Un cik svarīgi ir saprast, ka tās rokas, ko bīskaps uzliek, tās ir Kristus rokas. Un, eh, kā tēvs, kā pāvis Benedikts saka, katram priesterim ir jāsaprot, ka tās ir Kristus rokas, kas tev nelaidīs vaļā, ja? kas, kurā tu varēsi vienmēr atrast patvērumu. Un eļļa, eh, tās, tās zīmes, tas eļļa, kas eh, tā nozīmē, ka tavas rokas, tas ir Kristus rokas. Jo rokas jau izsaka rīcību, tu, tavas rokas vairs to nepiedara. Tā kā māte Terēze no Kalkutas savā līmenī teica, es, es būšu Kristus zīmulis, ja? <clears throat> Un, un īstenībā priesteru rokas, kas tiek svaidītas, tas ir nozīmīgi. Un to vajadzētu, vajadzētu vienmēr atcerēties tās zīmes, eh, caur kurām notika ordinācija. Tad iesvētība, konsekrēšana, priesteri. Tas notika pateicoties bīskapam, kurš arī impersona kristī uzliek rokas, un katrs priesteris tad saprot, ja, viņš saņem īpašu žēlastību, viņš tiek konsekrēts, ordinēts, viņa iekšējā būtībā viņš tiek identificēts ar Kristus eh, priesterību. Un viņš tad upurēs Kristus vārdā. Es domāju, ka tā zīmes ir ļoti svarīgas. Un ar to, to svētos rakstus, ko tad iedod eh, eh, prie diakonam vai ar priesterim, ir nozīmīgi. Tad tas vārds tiek uzticēts tev, sludini viņu šajā pasaulē. Un, un, un tas ir ārkārtīgi būtisks to, to, to izprast līdz galam. Un tieši šodien runājot par priesterību, un es visu nesu pateicis tādā nozīmē, jo jūs man pārsteidzat, ar, ar šo es pat nepārdomāju. Un, bet uh, es varu vienkārši pateikt, paldies, kungs, ka tu mani aicinājis. Ja? Piedod man, ka es vienmēr neesmu bijis, uh, kā es teiktu, kad es neesmu atbildējis perfekti. Es to vēlos darīt un eh, palīdzi man būt tādam, kā tu vēlies. Es domāju, ka tas, eh, tas ir tas, kas, eh, kas man iedvesmo. Un, tāpēc, ka man nāk prātā Kristus vārdi, kas saka, pļaujas lauks ir liels, bet maz ir to ganu, ja? maz ir to pļāvēju. Ja? Nu, vai tad tu neatdosi tavu dzīvi par viņiem? Tas ir tas jautājums, kas man vienmēr, tas evaņģēlis, ja, ja mēs atgriežamies, ja tas evaņģēlis man vienmēr uzrunāja. Vai tu nevari atdot savu dzīvību? Tik daudz citas lietas, bet vai tu negribi to atdot? Ja? Par viņiem, ja? par tiem, kas eh, man vienmēr uztrauc, tagad es biju slimnīcā kā ārsts, kad visi tie mirst, un ka tas tas būtiskais moments, un ka tur vairs nav priesteru klāt. Ja? Un eh, ka nav vairs... Uh, ka tas vis, vissvarīgākais brīdis, cik skaisti būtu, ja varētu nomirt uh, priesteru klātbūtnē. Un, uh, un, un tas nozīmē, kas var to pavadīt uz debesīm. Bet kas to var izdarīt? Tur ne ārsts, neviens to nevar izdarīt. Tas priesteris, kas tajā brīdī to dod grēku nožēliem, un kas tev atver tās durvis uz debesīm, jeb kas tev nodod kristumu, tas viskaistākais brīdis ir. Un paskatoties uz to, tad tu atgriezies vienmēr atpakaļ pie tā aicinājuma. Mans uh, pirmais rektors, kas kļuva par bīskapu, uh, gan Namjūra un pēc tam Brī, Brīseles arhibīskaps, viņš kādreiz bija zaudējis, viņš bija dziļā krīzē, savā studijās, uh, tik daudz mācījās uh, un, un bija doktora darbus taisījis filozofiju uz Eigelu, un uh, viņš neredzēja vairs jēgu priestrībai. Tad bīskaps pateica viņam savā laikā, uh, nu, pamet tagad visu tavu studijas, ej, ej sešu mēnešus uz, uz slimnīcu. Un viņš man saka, viņš mums stāsta, zini, es biju pilnīgi, to, pilnīgā krīzē, un tad, kad es redzēju slimnieku, es sapratu, kāpēc, vispār, kāpēc es vispār biju priesterēs. Un tas apdraud priesterus, kas mācās, viņi, vairs ne, viņi visu laiku studijās, ir, viņi nesaprot jēgu, jā, to pastorālo aspekti un to būtisko. Un nāves priekšā tu atrodies, uh, tajā jautājumā, bet e, jautājumu priekšā īstā, kas man atbrīvos no nāves. Un tur nāk Kristus ar augšām celšanos. Un tas bija bīskaps, e, kas pēc tam kļuva bīskaps, viņš, kas gribēja pamest tev priesterībjā, viņš saka, redziet, tajā brīdī es sapratu. Un tad viņš vienmēr teica tā, tu nostādies, ej slimnieku priekšā, tad tu sapratīsi, e, vai tā izvēle, ko tu tagad gribi darīt, vai tā ir pareizi. Un tu saprati, vai tu esi iebi, ja tu esi sapratis līdz galam, kāpēc tu esi priesteris. Un tad, kad tu to saproti, kad tu saproti tos, eh, to brīdi, kurā tev jābūt klāt kā priesterim, ka tu esi tas, kas palīdz atvērt šīs durvis, jūs, jo, jo Kristus jau mūs iz, ieved mūžīgajā dzīvē, jo šeit jau būtībā jautājums par mūžīgo dzīvi. Un tā priesteris ir mūžībās dzīves cerība un cilvēks, kas arī tilts kas pateicoties Kristus priesterībai, mūs arī ievedīs arī debesīs. Ja? Nu, lūk, šitā dažas atmiņas, par kuru varētu, par kuru var tik daudz. Paldies jums! Daudz ir to stāstu un ar priesteru dzīvē un tā, un, un, un es tā domāju. Ja būtu jāatsāk, eh, es atsāktu, es varēju to pasaku, bet labāk. Jo par priesterī kļūst tikai eh, ne jau grāmatās iemācās būt par priesteri iemācās būt par priesteri tieši kalpojot. Jā. Un tad saprotot, kas, kas, eh, kas, ir, kas pietrūkst, un eh, kas mums pietrūka priesteriem, jauniem priesteriem, tie vecāki priesteri. Jo te jau tas laikmets ir, kad vairs priesteru nav, un cik labi būtu bijis, kad būtu bijis vecāka priesteri arī tajā kalpojumā, kuriem ir savu pieredze, savu gudrība, un tā tāda pietrūka. Ja. Tad pašam bieži vien ir jāiziet, jāizsitās cauri – <clears throat> lai, eh, lai varētu saprast. Un, eh, un saprast dažas lietas, ko tev teica pirms 40 gadiem. Tos tikai un ko tu tagad saki jaunam priestrim vai jaunam semināristam. Bet viņš saka, ko tas vecais mums te mācā, bet šitie vecie mums ir vajadzīgi. Jo viņiem ir šī gudrība, un viņiem šī pieredze, un, un, un tas ir mums šodien vajadzīgs, un, un tāpēc es vienkārši varu pateikt, uh, ja kāds jūt savā sirdī aicinājumu, nu, ne, ne, nepasaki nē, ne. nepasaki nē, ne, atdot tavu dzīvību. Tas, tas pieprasīs upuri. Ja? Esi gatavs atdot, upurē sevi. Un nedomā par rītdienu, tev būs spēks tikai priekš šodienas. Ja? Dod mums dienišķo maizi. Ja tu skatīties uz, rīdi, uz rītdienu, tad tev nebūs spēka. Bet dienišķo maizi lūdz viņu, un tu dabūsi to spēku turpināt, iet tālāk un pagātni, tavu pagātni, tāpat kā mācekļu pagātni, kas nebija nekādi svētie, eh, uztici Dievu žēlsirdībai. Amen. Amen. Radio arī klausītāji, tu tikko dzirdēji sarunu ar priesteri Andriu Mariju Jerumani par viņa ceļu uz priesterību. Un paldies, ka atbalsti mūsu radiostaciju ar savu ziedojumu. Sveitīgu jums šo lieldienu laiku!